Nire uste zaila izanen da, eh, hasteko uh, eh, atzoko deklarapenak zartzen eh, du pilota espanyol estatuaren uh, aldean, orain horiek uh, da, zerbaiten egitea. Pentsatzen zaila izanen dela, zenta funtsian problema ez da bakarrik beperen problema, ez da bakarrik ere espanyaren problema, oroak uh, problema bat bada, kultura politiko baten problema da, jana baitu uh, nazio hainitz zuen eh, estatu baten izaera ez dela ezagutu nahi, eta erabakitzeko eskubidea ere ez dela ezagutu nahi, ez dela onartu nahi. Azkenean problema hori Espainiak eh, du gaur egun bete-betean eh, Kataluniarekin, baina Europako beste hainbat estatuek berdin haukan uh, lezakete, beraz zinez pentsatzen gauzen desblokatzeko uh, be Europak uh, batasunaren uh, eskusartzea beharzkoa izan beharko dela, zenta Espainiak guai hartioko segitu duen bidea hain segur uh, segituko baitu ere, egin nahi baitu jajera etxibat, sexuaren gainean eta, eta etxikeriaren gainean eh, oinahitua den eh, jajera bat.